Book 2 12 12 İçecekler Meşrubat Ben çay içiyorum. Ana eşrabu şayen ben kahve içiyorum. Ana eşrabu kahveten. Ben maden suyu içiyorum. Eşrabu miyahin madeniye. Limonlu çay mı içiyorsun? Hel teşrabu şayen bil Şekerli kahve mi içiyorsun? أتشرب القهوة بالسكر؟ Buzlu su mu içiyorsun? أتشرب ماء معه ثلج؟ Burada bir parti var. هنا توجد حفلة. İnsanlar şampanya içiyorlar. الناس تشرب Şampanya. İnsanlar şarap ve bira içiyorlar. يشربون الخمر والجعة. Alkol alıyor musun? هل تشرب الخمور؟ Viski içiyor musun? أتشرب الويسكي؟ Rumlu kola mı içiyorsun? أتشرب الكولا مع الروم؟ Şampanya sevmiyorum. لا أحب الشمبانيا Şarap sevmiyorum. لا أحب الخمر Bira sevmiyorum. لا أحب الجعة Bebek süt seviyor. Arradi'u yahubbu el اللبن. Çocuk kakao ve elma suyu seviyor. Yahubbu el-kakao at-tiflu ve asira وعصير tuffah Kadın portakal suyu ve greyfurt suyu seviyor. Tahubbu el-mar'atu عصير البرتقال وعصير فاكهة العنب Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.